hilo la kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu ana maneno anasema ndani ya Qur'an akisema lillahi mulku samawati wal ard ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wa mbinguni na ardhini maeneo mawili haya ufalme wa uhakika ufalme uliotimia ufalme uliokamilika ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni vyake yeye mbingu na vilivyomo na ardhi na vilivyomo vyote hivyo ni viumbe ambavyo kaviumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye Mola wa viumbe vyote na ndiye bwana wa viumbe vyote na ndiye mmiliki wa viumbe vyote na yeye ndiye mfalme wale ambao wako mbinguni na ardhini anasema Allah subhanahu wa ta'ala lillahi mulku samawati wal ard ni wake yeye Allah tabarak wa ta'ala ufalme wa mbinguni na ardhini yakhluqu ma yasha Allah subhanahu wa ta'ala anaumba namna anapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha Allah anaumba namna anavyotaka anaumba akitakacho kwa namna atakavyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema yahabu liman yasha'u inaka Allah subhanahu wa ta'ala huwa anampa hiba anampa yule ambaye anayemtaka anampa watoto wa kike wa yahabu liman yasha'u dhukur na pia Allah subhanahu wa ta'ala anampa anayemtaka katika waja wake akampa watoto wa kiume au yuzawijuhum dhukurana wa inatha au Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawachanganyia wanadamu akawapa watoto wa kiume na watoto wa kike wayaj'alu man yasha'u aqima na Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia akamfanya amtakaye katika waja wake yeye kuwa ni mgumba kuwanitasa asiye zao wayaj'alu man yasha'u aqima na akamfanya kamjalia amtakaye Allah tabaraka wa taala akamfanya kuwa ni asiye zao ni sawa katika wanaume au katika wanawake wako waja ambao Allah tabaraka wa taala kawatahini kwa kuto kuwajalia wao kuwa na uwezo wa kuzaa hakuwajalia kizazi watafanya watamaliza wataenda watarudi mahospitali na kila aina ya dawa lakini Allah anasema wayajalu man yashau aqima na Allah anamjalia na anamfanya amtakaye kuwa ni mgumba kuwa ni tasa asiyezaa innahu kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala alimun qadir Allah yeye ni mjuzi ana ilmu iliyotangulia zamani anafahamu na anajua namna ambavyo atakemjaalia kumpa watoto wa kike mwingine akampa watoto wa kiume peke yake akawa hapati wanawake mwingine akapata wanawake hapati wanaume na wengine Allah subhanahu wa ta'ala akatuchanganyia akaturuzuku watoto ambao ni wanaume na wanawake na pia akasema wayaj'alu man yasha'u aqima na Allah akamfanya akamjalia mtakaye kuwatasa innahu alimun yeye Allah anajua ni mjuzi qadir tena ambaye ana uwezo ambao hauna mfano wake hii ni aya ambayo Allah tabaraka wa taala kwa uwazi na kwa ufupi wake yeye akaanza kukitangaza kwamba ufalme wa mbinguni na ufalme wa ardhini ni wake yeye Allah tabaraka wa taala ufalme uliokamilika ufalme uliotimia ufalme ambao hauhatarishi yeye ufalme wake haukutanguliwa kwamba mwanzo alikuwa si mfalme baadaye akawa au ufalme wa Allah tabaraka wa taala si ufalme ambao kwamba una ukomo ambao unahatarishwa labda na kupotea au na kuzeeka au na kufa au kupinduliwa hapana ufalme wa Allah ni ufalme uliokamilika yeye tokea zamani na sasa na hadi milele hajaacha Allah tabaraka wa taala kuwa ni mfalme kama alivyosema Allah subhanahu wa taala kwenye aya nyingine wanaqul allahumma malika almulki tuti almulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ufalme wa Allah ni ufalme uliokamilika ni ufalme uliotimia ufalme ambao hakuna siku utaondoka wafalme wa duniani kila mfalme mwanzo alikuwa ni mtoto aliyezaliwa akiwa jahil asiyejua kusema wala kuandika asiyejua kuona wala kufahamu kazaliwa akiwa mtoto akakuzwa akalelewa baadaye Allah tabaraka wa taala kama asemavyo kwamba yu'ti tuti lmulka man tasha Allah wewe ndiye ambaye uliomiliki ufalme unampa ufalme unayemtaka watanzi'u lmulka mimman tasha na ukauvua ufalme kwa unayemtaka muluku dunia wafalme wa duniani leo mtu ni mfalme kesho raia wa kawaida leo uko hai kesho yeye atakuwa ni maiti leo ana siha mara akawa mgonjwa leo ana akili baadaye akawa ni majnun au akili yake ikapungua sababu ya utu uzima lakini ufalme wa Allah tabaraka wa taala umekamilika kisha akasema yakhluqu ma yasha Allah anaumba namna anavyotaka yahabu liman yashau inatha Allah tabaraka wa taala anampa amtakaye watoto wa kike wayahabu liman yashau dhukur na anampa anayemtaka watu wa kiume ndugu zangu waislamu ambao Allah tabaraka wa taala katuneemesha kwa neema ya kuwa na watoto Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo ambaye kaamua na katika hekima yake akatupa sisi watoto wako katika sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawajalia kuwa na watoto wa kike peke yao hawana wanaume na kwa wengine Allah tabaraka wa ta'ala akawaruzuku watu wa kiume hawa na wa kike na wengi wetu Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia kuwa na mchanganyiko wa watoto wa kiume na wa kike hii ni amana ambayo Allah tabaraka wa taala ataenda kutuuliza nayo siku ya kiyama je uchunga huu watoto hawa kizazi hichi tumekihifadhi au tumekipoteza ja fil harithi sahih ikaja katika dua hii anasema mtume sallam ya kwamba inna Allah ta'ala hakika Allah tabaraka wa ta'ala sa'ilun Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kumuuliza kulla ra'in kila mchunga amma star'a kuhusiana na uchunga ambao alimtunga nao inna Allah ta'ala hakka Allah tabaraka wa ta'ala sa'ilun kila ra'in Allah ataenda kumuuliza kila mchunga amma saraa kuhusiana na uchunga ambao alimpa kuuchunga ahafidha dhalika am dayaa ahafidha dhalika am dayaa ya kwamba je uchunga aliyompa aliuhifadhi au aliupoteza ahafidha dhalika am dayaahu je uchunga aliyompa aliuhifadhi au aliupoteza hata yasala ar-rajul mtume asema itafika pahala Allah tabaraka wa taala mpaka atamuuliza mwanamume hata yasala rajula mpaka Allah subhanahu wa taala atamuuliza mwanamume an ahli baitihi kuhusiana na watu wa nyumbani kwake kuanzia mke na watoto na wajukuu na watukuu na wafanyakazi hata yasala rajul mpaka Allah tabaraka wa taala ataenda kumuuliza mwanamume an ahli baitihi au ala ahli baitihi kuhusiana na watu wa nyumbani kwake nasal Allah tabaraka wa taala tawfiqa wasadad alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف خلقه وامام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين wasallim tasliman kathira ndugu zangu waislamu tumeona katika hotuba yetu ya mwanzo ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye katuneemesha kwa neema nyingi ambazo hatuwezi kuzidhibiti wala kuzihesabu naye Allah subhanahu wa ta'ala katika neema alichotaka kwetu sisi ni kushukuru alichotaka kwetu sisi kwa neema hizi ni kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitumia neema hizi kujisogeza karibu naye Allah tabaraka wa taala kutumia neema hizi katika taat katika kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala kila neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha nayo itumie neema hiyo ifanye ni sababu ya kukuweka karibu na kukusogeza karibu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na la shaka katika neema katika neema ni Allah tabaraka wa taala sisi akaturuzuku kizazi ikawa familia zetu zinaendelea utaja wetu ukabakia tukapata ile dhikrayat tukapata ukumbusho na utajo baada siye kuondoka ikawa Allah kutujalia kizazi na watoto na wajukuu na watukuu na vilembwe wakaendeleza zile familia na kubaki familia zetu tusisahau ya kwamba Mtume sallallahu anasema ya kwamba idha mata ibn adam akifa mwanadamu anapokufa mwanadamu inqata'a amaluhu illa min thalathin amali zake zote ukatika ila moja katika mambo matatu sadaqatun jariya sadaka sadaka yenye kuendelea wa ilmin yuntafau bihi na elimu ambayo yapatikana manufaa katika elimu hiyo wa waladin salihin yad'u la kadhalika na mtoto mwema na mtoto mwema ambaye atakayemwombea dua mzazi wake aliyekufa mtoto ulimwacha duniani ni katika neema umeondoka katika ulimwengu huu kuna mtoto katika katika kasbi yako katika chumo lako anasema Allahumma ighfir li abi Allahumma ighfir li ummi Allahumma ighfir li walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum kila mtoto akisema haya maneno anakuombea dua nayo umefariki duniani ni kwamba dua ile inaenda moja kwa moja kwa sababu ni mtoto uliyemwandaa ndugu zangu waislamu kizazi ambacho katupatia Allah tabaraka wa taala chata kuandaliwa kuanzia katika udogo wao na la shaka tunao muongozo tunacho kiigizo tunacho kigezo ambacho ni kizuri kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam namna alipokuwa na ihtimamu namna alipokuwa na mkazo mkubwa katika masala ya kuwalia watoto katika malezi mazuri ya kuwalia watoto malezi ya kiimani ya kuwalia watoto katika tabia njema kuwalia watoto katika miamala mizuri katika mafundisho yake hakuna ambacho amekiacha ikaja katika hadithi ambayo kaipokea Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار بل قال يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات يا غلام والغلام هو الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحرم آه الصبي أو غلام ni mtoto mdogo ambaye hajafikia umri kubaligh hana miaka 15 mtoto mdogo anasema Abdullah bin Abbas kwamba mara moja alinambia Mtume ni kwamba ya fulan ewe kijana inni uallimuka kalimati hakika mimi nitakufundisha maneno maneno haya hifadhi maneno haya tunze ni maneno ambayo yatakusaidia wewe katika dini yako dunia yako na akhira yako maneno makubwa sana alikuwa rasul akiwafundisha watoto wadogo Abdullah bin Abbas akimwambia inni uallimuka kalimatin hakika mimi nitakufundisha maneno kisha akaanza kusema ihfadhillaha yahfadhuk ndio la mwanzo nilimwambia mhifadhi Allah tabaraka wa taala mafunzo haya anapewa Abdullah bin Abbas wa huwa sabi wa huwa ni kijana mtoto mdogo anaambiwa ihfadhillaha yahfadhka muhifadhi Allah tabaraka wa taala muhifadhi Allah subhanahu wa taala kwa maana ya kusimama imara katika sheria zake katika dini yake katika taa yake katika maamrisho yake simama sawa sawa kumhifadhi Allah tabaraka wa taala Allah ni gharii hata ikihifadhiwa labda ikuwe fence na uzio hapana kumhifadhi Allah tabaraka wa taala ni kwa maana ya kuhifadhi sheria zake kuhifadhi mipaka yake Allah tabaraka wa taala kuhifadhi dini yake kwa kuhifadhi maamrisho yake ukakaa daiman katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala aliyokuamrisha kumhifadhi Allah tabaraka wa taala maanisha kwamba katika yale ambayo aliyokukataza asikupate hapo أسكوري هابو كاتك مسالة منكرات والفواهش والشبهات والمنكرات وكيف من احفظ الله ويحفظ الله تبارك وتعالى يحفظك ناي الله تقيفاني احفظ الله حكما بيتين ويحفظ الله تبارك وتعالى تجده تجاهك تجده أمامك وتنبت الله تبارك وتعالى daiman yuko mbele yako ikiwa wewe mwanadamu Muislamu katika maisha ya utotoni maisha ya uzima wako maisha ya ujana wako ukaweza kumhifadhi Allah tabaraka wa taala ukasimama katika taat katika ibadat katika mambo mema la shaka kwamba yeye Allah subhanahu wa taala hatakuacha mkono yeye Allah katika shida zako mazito yako katika magumu yako katika misiba yako utampata daiman anakusaidia anakuhakikisha moyo wako anaulainisha yeye Allah tabaraka wa taala kwa kiwango ambacho wewe mwanadamu wajihifadhi kuhifadhi yeye katika amri zake ukajiweka mbali na makatazo yake ni kwa namna hiyo hiyo aljaza min jinsi alamal naye Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi utamkuta mbele yako idha sa'alta fas'alillah angalia mafundisho haya anapewa kijana mdogo katika umri wake wa utotoni anaambiwa utakapotaka kuomba idha saalta ukiomba isalillah tasalillah muombe Allah tabaraka wa taala wa idha sta'anta na ukitaka msaada fasta'in billah taka msaada kwa Allah tabaraka wa taala wa'lam najua anna al-umma wa'lam anna al-umma kuwa katika ilmu yako mafunzo haya rasul akiwafundisha watoto wadogo leo wallah mafunzo haya twahitaji kufundishwa sisi alkibar watu wazima au vijana au rika au wazee ambao unakuta mtu umri wake umeenda ana umri mkubwa lakini bado hajielewi bado hafahamu yeye kaumwa na nani katika shida aelekee wapi matatizo amwelekee nani dua amwombe nani anakuwa bado idha sa'alta fas'alillah ukiomba mwombe Allah tabaraka wa taala wa idha sta'anta fasta'in billah na ukitaka msaada wowote kwanza mwanze Allah mwombe msaada Allah tabaraka wa taala waalam na iwe katika elimu yako na ujue anna lumma ya kwamba umma sio mtu mmoja sio labda taifa moja wallahi lau kwamba dunia nzima nchi tajiri supapaa duniani za kimagharibi na dunia nzima waalam anna lumma fahamu ya kwamba hakika lau kwamba umma mzima lau ijtamaat lau kwamba utakusanyika ala an yanfa'uka bishai'in juu ya kukunufaisha wewe kwa kitu chochote lam yanfa'uk anaambiwa Abdullah bin Abbas umma huo hautakunufaisha illa bishai'in katabahu Allah lak illa utapata kitu ambacho Allah tabaraka wa alikuandikia wewe alichokuandikia wala ishtamau na nao kwamba umma mzima utakaa pamoja ukusanyike ala an yadhurruka bishaiin juu ya kwamba wakudhuru kwa chochote lam yadhuruk hawatakudhuru illa bishaiin illa kwa kitu ambacho hadi katabahu Allahu alayk kwa hakika alishakiandika Allah juu yako rufiat aqlam kwa hakika kalamu za maqadir mipango ya Allah makadiro yake waja zimeinuliwa wajafatu sof na kurasa zikakauka ndugu zangu waislamu sote sisi wallahi ni mashahidi namna ambavyo kizazi kinatuponyoka katika mikono yetu sisi wenyewe ni shuhada ni mashahidi namna kizazi watoto wa Kiislamu namna inhirafu yao ilivyokuwa kubwa sana watoto wadogo wapatikana katika maasi katika munkarat katika fawahish ambazo laana watu wazima hawajapata kuziona au kusogelea leo katika dunia hii katika zama hizi zama chafu zama za fitan watoto imekuwa ndiyo hadafu ya watu kuwaharibu na kuwaharibia mustakbali wao na sisi kama al-aba kama wazazi kama wazee Allah tabaraka wa taala mtumesema inna Allah taala haka Allah tabaraka wa taala سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أو عن أهله mpaka mwanadamu mwanamme akaulize mbele ya Allah tabaraka wa taala kuhusiana na watoto wake nyumbani kawahifadhi au kawapoteza kawahifadhi watoto wake au kawapoteza katika jambo moja ambalo tunao ulazima wa kuhifadhi vizazi vyetu ni kuwasindika na kuwazamishia watoto wetu elimu katika zama za udogo wao kuwasomesha watoto wetu dini katika zama za udogo wao wala sisemia kwamba itakuwa ni haramu kuwaanzisha watoto wetu katika nursery school KG1 KG2 au standard 1 au katika mashule ni jambo lifaalo lakini unapotaka kuchagua sehemu ya kumpeleka mtoto wako mdogo miaka minne KG1 wampeleka Kalelewe wampeleka wapi anasema al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman takhudhuna dinakum kwa hakika hii elimu hii ndio dini basi chagueni basi angalieni ni kwa nani meichukua dini yenu leo katika baadhi ya nursery school ambazo tunazo wampeleka watoto watu wadogo bado nyoyo zao ni safi kabisa hazijachanganywa na makidunia wanakwenda skuli watoto wako wafundishwacho ni nyimbo wahifadhishwa labda majina yasiyofaa majina ya ndege majina ya wanyama na wallahi mimi kwa macho yangu nimeona hapa michezani moli hapa mnara kisonge pale kwa macho yangu naona moyo likatika watoto wadogo miaka minne miaka mitano wamekaa katika stage waifunguliwa mziki na walimu wao hadharani mchana watu wadogo wa Kiislamu baada ya kuwa wahifadhishwe majina ya Allah tabaraka wa taala wahifadhishwe sifa za Allah subhanahu wa taala wahifadhishwe mambo ya msingi ya dini yao mambo ya msingi ya Allah tabaraka wa taala dini yao katika utoto angalia ar-rasul sallam Abdullah bin Abbas katika utoto wake alimsindikia katika kifua chake itikadi sahihi manhaji iliyokuwa sawa aqida salima ya kwamba yeye katika dunia awe na yaqini kwamba Allah tabaraka wa taala daiman akitaka kwamba amhifadhi amlinde amwafikishe basi ni yeye kwanza amhifadhi Allah tabaraka wa taala amhifadhi Allah katika fisir na katika alam katika uzima katika ujana na daiman atampata Allah akiwa mbele yake akimsaidia akimwafikisha ndugu zangu waislamu wewe mzee ambaye Allah tabaraka wa taala aliyekuruzuku kizazi dhaifu vitoto vidogo waona ni sawa waona ni sawa wawapeleka watoto wako katika shule ambayo watolewa hadharani hadharani pale mnarani pale na maspika makubwa kisha wachezeshwa watoto wa kidogo wa Kiislamu vitoto vitanga vya Kiislamu miaka minne nabiuni barakallahu fikum nipeni habari ikiwa mtoto huyu katika miaka minne afundishwa mziki hadharani hebu niambieni baada ya balehe yake akitimia 15 20 umri wake aenda wapi huyu huyu aenda wapi kama sio katika sanaa katika uigizaji katika kudensi katika kadha wa kadha kwa sababu ni jambo ambalo alikwenda kufundishwa katika udogo wake inna allaha sa'ilun allah tabaraka wataala ataenda kumuuliza kula ra'in kila mchunga amma staraa kuhusiana na kile ambacho alichompa kukichunga ahafidha dhalika je amekihifadhi amdaya'ahu au kakipoteza hata yasala rajul mpaka aende akamuulize mwanamume an ahli baiti kuhusiana na watu wa nyumbani kwake kuanzia mke na watoto Allah Allah ndugu zangu waislamu wapelekeni watoto wenu wadogo katika madaris katika madarasa au katika mashule ambayo yamesimama katika misingi ya dini swali litabaki ni shule gani ambayo hiyo ambayo imesimama katika misingi ya dini ni sawa sawa yako wapi hao mashule mashule yote yaliyojaa ni watu wafutamani kutafuta pesa na utajiri kupitia kwa watoto wetu lakini madaris zipo ndugu zangu waislamu ziko